Вона має до своїх послуг таке чудо сучасної техніки, як газова плитка. Відкрутив вентиль, черкнув сірником, торкнувся ним пальника. Горить, скільки тобі треба. А тут шипить, сичить, пирхає, поки з'явиться немічний вогник. Добре, що батько механік, бензину в них удосталь. Примус завжди заправлений. Та все одно виридує. Доводиться раз у раз підкачувати, догоджати наче живому, злому страховиську. Через те Таня забарилася. Батько вже, певне, голодний, жде не діждеться. Вона швидко переливає гарячий ситний борщ із замальованої кастрюлі в легкий алюмінієвий судок, залишивши свою порцію в кастрюлі на денці, з'їсть, коли повернеться. Степ заріс цупкою, споконвічною ковилою, сивою, волохатою, жорсткою як бородатого діда з казки, що змайстрував солом'яного бичка. Про нього розповідала київська баба. Таня ще добре пам'ятає велике місто над Дніпром. Там у неї живуть баба, дядько і сестричка. Там проминуло її коротке дитинство. Тут вона відразу стала дорослою. То нічого, що ковила сягає їй майже до пахви. Таня ще ніби мала, але вже й велика. Для мурашки або коника, що лазять та стрибають при самій землі, ковила, мабуть, видається височенним, несходимим лісом. Для тані ж вона не завада, тим більше, що таня вміє вибирати місце, де назовні виступає солончак, де не росте ні ковила, ні взагалі нічого. Лише навмисне таня звертає іноді вбік, у рослинні хащі, під якими ґрунт плодючіший і ноги ступають, мов по м'якому килиму. Там можна надибати навіть квітку молочаю або ведмежого вуха. На таких острівцях Таня, що не зовсім звикла ще ходити босоніж, ступає легко без остраху, з насолодою відчуваючи щемливий лоскіт прухких стеблин. Ось несподівана радість. За іскристою смугою випрілого солончака серед попелястої ковили заблудилася ціла зграйка диких степових маків. Таня прожогом, щоб не обпекти ноги, перебігає сірі солончакові жарини, жваво рве жовті, зникровлені злиденним ґрунтом та азіатським сонцем низькорослі квіти. Нарве букет і понесе батькові. Там, де він працює, маків нема. Неглибока улоговина, висохла балка. Який колись хто зна коли дзюрчав потік. Від нього залишилося кам'янисте дно та дві дуплисті верби. Там, у скупому затінку, спинилася на кілька днів батькова пересувна ремонтна майстерня. Туди Таня носить йому їжу раз на день, о полудні. Снідає і вечеряє тато вдома. З теплою ніжністю думає Таня про батька. Вона до кінця не може збагнути всіх його труднощів та турбот, проте розуміє, що йому нелегко, тому й старається для нього. Як добре, що такі гарячі роботи бувають улітку, коли в школі канікули. Сонце припікає все дужче. Потроху затихають і коники в траві, і жайворонки в піднебесі. Зморена полуденна тиша лягає на степ. Сонце в зеніті біле як солончаковий присок, від бездонної неосяжності аж дзвенить у вухах, на спині виступає піт, вже й чоло заросилося. Солоними краплинами піт скочується вниз і тремтить на віях, мов сльози. Таня ріжком біленької з голубим горошком хустини втирає обличчя. Лишилося йти небагато, півдороги либонь за плечима. Аня заспіває пісню. Вона привезла її сюди з незабутнього київського дитинства. Почула колись по радіо на кухні у ласкавої і доброї бабусі. Пісня дуже припала їй до серця. Ой у полі вітер віє та жито половіє, а козак дівчину та вірненько любить, а зайнять не посміє. Таня слабко уявляє собі. Що таке козак? Чому він такий несміливий, що означає оте зайнять? Але пісня живе в ній, викликає хвилюючі, нею самою придумані образи. Таня відчуває повів вітру, хоч довкола не хитнеться жодна билинка, та й половіє перед очима не колосисте жито, а невтішна ковила. Ой тим її не займає а що сватати має. Ой тим же він, ой та й не горнеться, а що слави боїться. Пісня сповнює танену душу чимось не до кінця ясним, загадковим. Їй водночас і весело, і журно, невідомо, з чого радіє, і невідомо, чого бренить на серці смуток. Може, їй жаль того незнаного козака чи тієї незайманої дівчини чи потолоченого кінськими копитами споловілого жита? А може, то туга?